nk'uko mubimenyereye ni kiganiro giha kajyo abarundi bene wacu bari mu mahanga kugira nabone bagire icyo bashikiriza ku biba biri ko bibera hano mu gihugu cy'amavuko muti rero uno munsi tuyaga kubyerekeye iki kuri rino genekerezo rya mirongo ibiri n'umunani imyandagaro ni ntibagiranwa ku barundi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri nk'iri genekerezo aho mu gisagara ca arusha hasinywa amasezerano yaciye yitirirwa ico gisagara ni ukuvuga amasezerano ya arusha ayo masezerano akaba yasinywe n'abarundi babifashijwe n'umuhuza umuhisi Nelson Mandela nayo masezerano nyene yafashije abarundi guhindura bimwe bimwe mu bigize ibwirizwa nshingiro abarundi bagendera ko muri kino gihe none ayo masezerano yarusha ni giki yafashije abarundi muri rusangi turetse muri rusangi ni giki amasezerano yarusha yafashije abakenyezi mu gihe rero hari bamwe n'abandi ubu bashikiriza ko bemera amasezerano yarusha abandi ugasanga ntibayemera karadiridimba uno munsi twashimye guha abakenyezi kugira nabo batubwire uko bakira canke ico babona cokogwa kugira amasezerano yarusha agumane ikibanza cayo hano mu gihugu muri studio za radio isanganiro dufise umutumire n'umufasoni w'inararibonye akaba ari soline Rubuka ntiyagiye yarusha ariko yarakurikiranye hafi ivyayo masezerano reka mbanze ndamuramutse ndamuhanikaze ndabaramukije mwandika ubutumwa bugufi ku nimero ya WhatsApp irindwi n'icenda amajana na mirongo itanu amajana na mirongo ibiri na rimwe ikiganiro karadiridimba uno munsi kuri micro muri kumwe nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni Emet Toussaint Mitebutsi karadiridimba ikabihagarariwe na Ernest Pablo abaturage iwabo mu turinjira mu idonido y'ikiganiro cyacu reka nongere kubaha ikaze kiganiro rero ni karadiridimba mwumvise yuko dufise umutumire hano ni Soline Rubuka kandi mwumvise yuko nawe yatanguye abaramutsa reka rero ubwa mbere tugitangura turi mu ntango ya kino kiganiro ndababaze mbega amasezerano yarusha ntimwagiye umugabo mwari yakurikiranye nibiki bikuru bikuru mwafashe nk'abakenyezi mu masezerano yarusha eh, ibikuru bikuru ni uko eh, hariho ibibazo bikomeye bihanze abarundi mhm. Eh, urabona ayo masezerano kugira ngo abe igihugu cari mu ngwano imaze imyaka myinshi hanyuma rero abarundi baricara hamwe kugira ngo barabe kugene iyo ngwano yohera rero iyo ngwano kugira ngo ihere hariho ibintu abantu bategerezwa ku kumvikana ko hariho ikibazo eh, eh, cy'ubwoko cari gifatiye cyane cyane ku kugene igisoda igipolisi eh, n'ibindi bisata novuga nkoramutima mu buzima bw'abarundi bitunganije mhm. bamwe bakavuga bati ntiduserukiwe ubwo ubwoko bumwe bukavuga ntiduserukiwe bikwiye abandi bakavuga bati eh, eh, bamwe abandi bati twarakumiriwe hanyuma rero kubw'iwanje nkabona yuko hariho ibibazo byari byatorewe umuti mhm. ibibazo cyane cyane by'ukugene Eh, abarundi boserukirwa bifatiye ku moko guserukirwa eh, ni ukuvuga guserukirwa mu ntwaro mhm. eh, mu kuvuga ku batwara ibihugu igihugu mu nzego zitandukanye mhm. bakavuga ukugene ubwoko bwose rukigwa abahutu abatutsi n'abatwa mhm. icyo rero cyari ca batunganijwe baracumvikana ko ni kuvuga mirongo umunani na batanu abahutu cumi na batanu abatutsi n'abatwa batatu icyo mm. kintu cari aho ni mu gisirikare ni aho ni mu mu bice eh, tubona kuvuga mu muri mu bushikiranganje butandukanye mm-hmm. eh, ni ukuvuga mu nama amateka na amateka mm-hmm. no ku gice cy'abatwara igihugu ni ukuvuga umukuru w'igihugu na n'ibyegera byiwe mm-hmm. ibyo rero tukabona yuko abantu bari babikengurutse cyane ibindi nabyo byaciye bikurikira nuko igisoda caciye gitunganywa ukundi gushasha mm -hmm. n'igipolisi mm. navyo nyene navyo nyene nkuko tubikurikirana mu makuru uh, harabaye ihinduka mm, rihinduka buke buke bakurikije ukugene ubwo bwoko bwose bwo bwonganishwa ni ukuvuga abahutu n'abatutsi icyo rero umuntu akavuga ati cari casezeranye kandi buke buke kiragenda kiragenda kiratorerwa inyishu aha rumvuze mu gisoda ndavuze no mu gipolisi hariho kumure n'ahandi byari kugenda biragwa buke buke ariko rero je nkavuga nti ico ivyo biganiro vyarashitse ku kintu novuga ni cifatiro mhm. ikintu cari gutuma abantu batekana mu mitima yabo kubera byari byumvikanywe n'abantu bari ba bari baserukiye bari baserukiye abandi eh, kandi tukavuga tuti ivyavuyemwo ibyavuyemo byari kuba nk'ishimikiro cyane cyane numva nk'umushinge w'ibizokubaka Burundi. uburundi uburundi mu myaka iri imbere no kuvuga iyi turimwo iyi nyene turimwo eh, hahandi umuntu yibaza ati tuzohava dushika ahantu ibintu byo kuza turavuga ubwoko bitosubira kuvugwa mhm. aho rero jewe nkavuga nti ni ikintu umuntu ari we wese yokenguruka mu gihe kandi ibyo biganiro byari byahagarikiwe n'abantu b'inararibonye mm. mu bintu byo kugarukana amahoro mu bintu byo gutsimbataza amahoro mu bintu byo kugira ngo abantu biyumvanemwo mu gihe bategerezwa kubana icuru naragishimye ikindi kigira kabiri ikindi naco kubyerekeye abakenyezi mm -hmm. abakenyezi no vuga yuko muri ivyo biganiro vy'yarusha ntibari bategekanijwe mm. kuko urazi yuko hagenda abaserukira imigambwe mm, yari igabuwe ku by'ubwoko ku by'ubwoko yari igabuwe oya imigambwe myinshi yarasirikiwe eh, mm. muri icyo gihe rero ukaba uzi yuko mu migambwe myinshi hatabakenyezi bayiserukira mm-hmm. ari nacyo gituma abakenyezi bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye bavuze bati none twebwe ibyo bintu byo kugene amahoro yoga yoga yogaruka byoshoboka eh, abakenyezi bakumiriwe mhm. kandi ari bo eh, ari benshi eh, nubwo bagize ibice birenga mirongo itanu ku mu gihugu mhm. mwumva ibyo bintu bishoboka baraheza baravugana baragenda mu biganiro kaburorerezi mhm. mugabo ibyiyumviro byabo barabishikiriza bararondera ukuntu babishikiriza n'aho batari barekuriwe gufata ijambo mhm. aho rero ikintu twovuga cyavuyemo cifatiro na cyo nuko ni eh, uko mu bwirizwa nshingiro ariko bivuye mu masezerano y'iyarusha mhm. abakenyezi Eh, barasabye kandi barumvirwa ko bose rukigwa n'imiburiburi ku bice mirongo itatu ku mhm. eh, bice mirongo itatu ku mu nzego mu nzego eh, ni ukuvuga mu bushikiranga mhm. inzego zifata ingingo mm. n'iki kintu nicyo twavuga tuti umukenyezi nawe nyine yaraharonkeye yaraharonkeye ikibanza mm. hano rero tugaca tuduga tuvuga tuti Eh, uko kuntu rero abakenyezi bashoboye gushikiriza ibyiyumviro naho batari bari kuriye gufata ijambo mugabo ibyiyumviro byabo bakabishikiriza ukundi muratse ko ibyiyumviro ushobora kubishikiriza eh, mu nama ya bose cyangwa ukabishikiriza uburyo bwo gushikiriza ibyiyumviro ni bwinshi mm. hariho ikintu caciye gishyirwako caciye gishyirwako ko ijya ngingo ya cumi na gatatu mirongo irindwi na gatanu yerekeye eh, umukenyezi amahoro n'umutekano mhm. rero iyo ngingo Burundi bwarayishize ku mukono kandi iyo ngingo izishimangira ivyo bintu vy'ubuserukizi byo guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo mhm. no mu bintu byose mu bisata byose vyerekeye ukugarukana amahoro mm, cyane cyane mu gipolisi no mu gisirikare eh, eh, na hose mhm. niyo bagiye muri bya bintu mvuga dufashe iyi ya 13 eh, mhm. navyo nyene urabona yuko mu nyuma abakenyezi bagiye baraja mu nzego mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mm -hmm. Eh, naho ibitigiri bitaraba byinshi ariko twubona yuko hari ikintu hari ikintu cabonetse mhm. si gusa eh, hariho n'amategeko muri iyo ngingo nyine ajaho bifatiye eh, bifatiye bifatiye nyine kugene iyo ngingo yemejwe n'ibihugu harimo n'u Burundi tukavuga yuko hariho n'ukugene igihugu cy'u Burundi caciye cemeza mu nyuma ukugene iyo ngingo yoshigwa mu ngiro abijya bita plan eh, bita plan eh, eh, plan annuel cyangwa triennal mm-hmm. ibyo rero Burundi bwarerekanye kugene bazoza barabishira mu ngiro nivyo rero novuga mu majambo make mvuze majambo bakenavuga nticaraje n'ukuri gushira habona ikintu cyubwoko kirabara gitorera inyishu mu kugene eh, aba coringanizwa mu bisata bimwe bimwe bavuga yuko eh, nk'abakuba eh, yego bwiharijwe ubwoko bumwe mhm. hama kandi n'umukenyezi arashobora arashobora kuronka ikibanza novuga nti cyo gufatira ko naho tuba twifuza yuko ico gitigiri cyo cyo kura tuduga mhm. yego ikiganiro ni karadiridimba umutumire ni Sorine Rubuka mwumvise bimwe bimwe ashima mu masezerano yarusha kuririmba mwumvise kuri mwe bw'abarundi muri mu mahanga hari habari ko baratwakura bari ngaha tubasabe imbabazi kumbure murafise mwebwe umwanya muhora mwumviza amakuru n'ibindi bitandukanye uwo mwanya wahariwe abarundi bene wacu basanzwe bari mu makungu nibo mwogerageza kwakura ku kamenyetso ko guteranya amajana 257 hama 2226 ubusa kabiri canke 2254 irindwi na gatanu n'ubutumwa bugufi ku nimero ya WhatsApp irindwi n'icenda amajana icenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe mwumvise yuko umutumire turi kumwe ngaha tukaba turiko tuyaga ku masezerano yiyarusha na cane cane ico yafashije ku bakenyezi ego madame rubuka umugwi w'igihugu wo kuvugana w'abarundi hagati y'abarundi bita sendeyi uheruka kuvuga muri raporo yawo yuko bamwe mu barundi ngo benshi ngo basaba yuko amasezerano yarusha yofutwa ngo akavaho mwebwe mubivuga kwiki eh, je mvuga nti abo babivuze Eh, nubanza kuvana imbega bangana gute kubaserukiye abandi muri ibyo biganiro eh, mbega abo babisabye bo bari barasomye bo bari barasiguriwe icyo icarimwo icarimwo inyungu zarimwo eh, kuvuga yuko ikintu kivaho biroroshe mugabo hariho n'ibindi bintu Eh, twovuga yuko iyo abantu bamaze kwemeranya ikintu bakagishikako eh, ni byiza yuko abandi baza kucubakira ko aho kugisenyura mhm. eh, nkabona yuko eh, mhm. kugira ngo wanke ikintu ubanza kugisigurirwa mhm. ni kuvuga yuko mubona haragira canke ntihari bwagere ko ayo masezerano tuyikuramwo uhaheze imyaka cumi n'itandatu mubona yuko yovutwa canke ntafutwe canke mu myaka iri imbere mubona yoyo atazogumana ka kanovera kayo mu gufasha abarundi kubana neza eh, jewe kubwiwanje ntaravye mm. ivyaba nabariya ico babivuze ko jewe mbona yuko eh, ajya amasezerano yarusha nkuko yarari nukuri yaradushize yaraduzaniye amahoro ikiringo kitari gito nkaca mvuga nti eh, kuyakuraho eh, eh, si yo nyishu yo gutora si wo muti wo gutorera inyishu ibibazo abarundi barimwo mm. ahubwo je kubw'iwanje numva iyo gumaho mugabo akunganirwa mm-hmm. n'ayandi masezerano afatiye ku bibazo abarundi bariko barabamwo uyu munsi ego none ko hariho bimwe bimwe mu byo ibwirizwa shingiro igendera ko cyane bivuye ku masezerano yarusha mbega hohindurwa ayo masezerano urumva yo abarundi barayavuganye ntagihinduwe mbega icyo hinduka cyo hinduka ku masezerano canke kubwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro eh, eh, eh, urumva hariho mu ibwirizwa shingiro urazi ko mu ntangamarara babanza kuvuga ati twisunze amasezerano y'ubumwe eh, bw'abarundi mhm. eh, twisunze eh, amasezerano y'amahoro ya arusha mhm. twisunze twisunze binabiriya mhm. bisigura yuko nibwirizwa nshingiro ryoca rihinduka mu gihe tuba tucisunze ayo masezerano hari akantu kovamo nkacamvuga nti mbega Eh, muri iryo hinduka hohinduka iki mm-hmm. hohinduka ama hohinduka amasezerano yarusha yose muri zo ngingo zimwe zimwe ziri mu bwizwa nshingiro eh, kuko amasezerano urumva eh, barayasinye ntiyobagihinduka ubu mm-hmm. none mu ibwirizwa nshingiro ikirimwo boca bakuramwo n'ikiyihe yego mm-hmm. hama turabona ko abarundi bariko baraja barasubira iyarusha kandi mm. bamwe bakavuga bati ubwo si arusha ya kabiri je gukura arusha ya mbere e... canka abandi bati ubwo iya indi yarusha nizoca ivutwa dukurikize iyarusha ya kabiri hoho mubivuga kwiki eh, ibyo rero by'ibiganiro biriko biratunganywa byo kuja arusha bamwe bakavuga bati zohava iba arusha ya kabiri mhm. eh, jewe kuri jewe mbona hatani ibyo tubona mhm. kuko urabona biratangura bigasinzira jewe sinovuga ngo hariho ibiganiro yego byarabaye nibira nk'intango eh, hajya rero umuntu ikintu kitaraba kugira ngira icyo ndakivuga ko byoca bingora nkavuga nti abarudi bamaze kuja yarusha kabiri eh. bagenda kuvugana abana bariya eh. murabona yuko n'uwo mugwi w'ibiganiro hano mu gihugu nawo uheruka gusohora raporo yawo bisigura yuko mu minsi imbere nabo bazotandukira hanze y'igihugu ego eh, kubaza abarundi bari eh, hanze y'igihugu ego none uko kuja kuganira yarusha bahora baje yarusha ntikuzohava bamwe bamwe bimvira bati eh ubwo si yarusha yakabirije gufutwa kugira iyindi yarusha ya kabiri nako yambere igiye gufutwa yarusha ya kabiri abariyo ariyo dukurikira eh, kubera kubera tutamenyeshwa ibyo bintu biba byavugiwe arusha mm-hmm. ntiduheza ngo tumenye Eh, intumbero intumbero iyo arusha iyo ibyo biganiro biriko biraringanizwa icyo bishaka gushikako eh, ku bwanje rero mvuga nti eh, nibaza ko hari naho atari ugufuta arusha ya mbere kumbure ari kuyunganira turabye ibibazo abarundi bariko baracamo muri ino minsi yego hari n'abarundi bamwe bavuga bati mbehoho ntibokwiyumvira ikindi gisagara basi kugira ntihabe kwakutumvikana cyane kwaku utabona ibintu kumwe ati nipfumi iba ayandi masezerano ari Pretoria Ankara Brazzaville kumbure ntibise niyo yindi ngo ico coba nk'umuti uh, ivyo byo byo je nibaza ko aho bibereye hose mhm. bibera Arusha bibera Entebbe bibera Pretoria mhm. bibera eh, hehe jembo na mengo igihambaye n'ingingo baba bashyitseko ikiza abarundi mhm. yego eh, mugabo mhm. eh, icyo novuga ni uko bavuga bati cobera mu gihugu eh, ibihugu hajya bari ko baratunganya ibiganiro hari bavuga bati bitunganijwe nko mu karere mu mhm. karere uburundi buba burimwo byofasha Eh, kubera eh, iyo uburundi bufise ingorane n'ababanyi baba bazifise anaco gituma baca bashima eh, ngira ngo kubishira mu karere uburundi buba burimwo mhm. uwitwa ezekiel nkurikiye ari mu gisagara ca ankara ni muri tirikiya ngo eh, intererano yiwe avuga yuko ngo amasezerano ngo yakurikijwe neza ngo ibice mirongo itanu by'abahutu n'ibice mirongo itanu by'abatutsi mu gisirikare ngo no muri leta ibice mirongo itandatu by'abahutu n'ibice mirongo itandatu by'abatu nako mirongo ine by'abatutsi hama ikibazo abaza ngo bega mwobaha umuco ngo amasezerano ibwirizwa nshingiro ngo ryamyeho ariko amasezerano yatanguye mu bihumbi bibiri ngo murashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rigumaho cyangwa amasezerano ngo yofutwa eh, eh, mvuga yuko amasezerano ntiyofutwa mhm. eh, ntashobora gufutwa ko ikintu abantu baganiriye bagashika ko kandi kikazana inyungu urumva ni ikintu gihambaye mhm. Eh, ariko ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro burya rirashobora gusubigwamwo mugabo rigasubirwamwo ku neza y'abarundi bose mhm. eh, atawe ryononera mm. eh, atawe ryononera murazi yuko ibwirizwa nshingiro rirasubigwamwo ni ibintu tumaze kubona kenshi mhm. kuko ryari riri aho ryategura umuzo w'intwaro eh, y'imigambwe myinshi mm. eh, ni kuba mirongo icyenda na kabiri naho ryasubirwamo mu bihumbi bibiri na gatanu urumva hariho ibintu bigumamwo mugabo hakaza harongerwamo ibindi bijyanye n'igihe tuba tugezemwo mm-hmm. rero bivuga yuko ama ijya akorde eh, do pedagusha nkuko bari bayigize irashobora kuguma kujya ah, mugabo amasezerano bambe ibwirizwa nshingiro rigahindurwa mu ngingo zimwe zimwe mhm. kandi bikagirwa ku neza y'abarundi bose mhm. none ayandi ah, mabwirizwa nshingiro kenshi usanga agumaho akabaho n'igihe kirekire nimbona yuko uku watanze akana 2030 irahera ibwirizwa nshingiro rihinduka bishobora gusubiza igihugu inyuma na cancane muri politiki reka ko muri ico kibazo murakinyishura twakiriye witwa Kamatara ari muri Australia namahoro Kamatara ni ukuri navuga ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro yarusha ari nayo abyara igirizwa shingiro uburundi bugendera ko muri iki kiringo Eh, urabye ibihe abarundi baciyemo n'ibihe byari bigoye cyane kandi ubu usubiye inyuma haheze imyaka ayo masezerano ah, iheze atangiye gushyirwa mu ngiro n'iyo mikenya nta mvo n'imwe ihari yo kuyakomakoma mhm. e, ni nayo yabyara ibwirizwa shingiro mhm. e, ni nacyo gutuma n'ibwirizwa shingiro biheza rero bigaca bijyana e, kuko ntambo ihari muri iki kiringuka abarundi ntibaragera rwose numva haracari kare rwose imyaka irenza gatonya cumi iheze ayo masezerano atangiye kubahiriza ukaraba uburyo yari yaramwanishije abarundi mhm. novuga ati je noyita nk'iminsi ibiri gusa mhm. urumva rero haracari kare cyane rwose ko ayo masezerano yokomakomwe mhm. icyo gituma mvuga ati ahubwo nyabona n'igihe cy'uko abarundi twese twohaguruka ko tugasubira kuyashyigikira tukayakomeza mbere hagashingwa ingingo zikomeye ku barundi bose zibuza ko hogira umurundi n'umwe yiyadukiza ngo akomakome ayo masezerano yarusha muri iki kiringo kuko biragaragara ko ayo masezerano yarusha arafite ibintu bidasanzwe mu mugambi wo kubaka abarundi n'uburundi muri kazoza kandi biragaragara ko tugikeneye imyaka atari mike imbere kugira ngo koko tumenyere kubana mu budasa bwacu mhm. atawuhungabanije uwundi nicyo mhm. gituma mvuga ati amasezerano yarusha n'ukuri iyo komakoma na buke buke kubera ko ari nabyo ari bwirizwa shingiro mvuga ati n'iryo bwirizwa shingiro ntagire abo abohirahira ngo barikomakome nk'uko izo nkingi z'amahoro n'umutekano na demokarasi mu gihugu nta kamaro na gatonya uyu munsi abarundi twoba dufise ko kuzikora ko n'akanyuguti jewe niko mvuga nibaza ko intererano yanjye yari iyo murakoze cyane ku kanya mwaduhaye ego kamatari nawe urakoze cyane ego ngira ava ku murongo yumwumvise yuko nawe nari ku murongo wanyavuga ati ntiharagira yuko ayo masezerano yo kumwa kumwa ko hari icyo uwo mwunganira je nashaka kumushimira mhm. eh, kuko yavuze ati eh, eh, amasezerano yarusha Eh, ntiyari bwagire igihe kinini mhm. twa yari nk'umwana agitangura eh, agikura mhm. ati hoba hakiri kare nshaka kumushimira kuko ngaruka mvuga nti ajya amasezerano ni nk'umushinge mhm. umushinge eh, uburundi bwo kubakira ko bukaza burakura naho hoba ibintu bihinduka mugabo tukaguma twisunga icashitswe ko ubwa mbere na mbere icatumye abarundi bashika ku kintu cyo kunywana cyo kugira ngo ibibazo by'aba uh, eh, ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu nzego bitori nyishu cane cane ahantu hari harateye eh, aka no ba ibere likayaga mm -hmm. abantu bakumva bashavura bakumi bamwe bamwe bakumva barakumiriwe mugabo bakumva bararonse kibanza mhm. nk'ivyo mm -hmm. ni ibintu bihambaye bituma iryo ayo masezerano atokomakomwa ngo ahirikwe mhm. n'ibindi bindi hama naho aravuga ati nibwirizwa nshingiro eh, nibwirizwa nshingiro ntiborikomakoma mhm. je navuze nti ibwirizwa nshingiro eh, naryo nyene eh, urumva ni itegeko ry'igihugu mugabo rivoma mu mategeko mpuzamakungu mhm. Eh, ariko rero nkamvuga nti nk'ibintu abarundi bagarutseko mm. kabiri jewe urumva aho bashiraho ibwirizwa nshingiro ryo 92 93 eh, ryategura amatora yo 93 je narinze ubwenge nararisiguriwe mhm. mu bihumbi na gatanu naho nyene nuko nyene ibintu byinshi byahindutse nubwo ntirisi byinshi cyane eh, nk'ibiringo umukuru w'igihugu yotwara nk'ibyo uko byari biri mu mirongo icyenda na gatatu niko vyagumye mu bihumbi bibiri na gatanu mm. nkavuga nti hariho nk'ibintu mu bisanzwe abantu basiguriwe twebwe twarabisiguriye mu kugira ngo turitore mm-hmm. twebwe abarundi barabyiyumvikaniye ko baravuga bati ibiringo byaba bimeze gutya na gutya barasiguye n'igituma nkaca mvuga nti hariho nk'ibintu ku kuneza y'abanyagihugu kuneza ya twese abarundi twese mu bisanzwe eh, twogerageza kuraba kugira ngo ntirihinduke ntirihinduke ntirihinduke mu gihe eh, eh, twosanga atari ku neza y'abarundi n'akamatari yagarutse aravuga ati abaserukira abanyagihugu baragerageje mu mwaka uheze mugabo ko kwasirukira abanyagihugu ngo bashize abanyagihugu bashira no kuvuga bavuze yuko ritohinduka yego mhm. mm -hmm. mm. tugarutse kuri ca kibazo ne nabajije rero ndababwira ndababaza nti rigumye rihinduka ko ahandi mu bindi bihugu rimara igihe kirekire rigumye rihinduka mu myaka 20 10 20 ntibona yuko bishobora guha ingufu nke politiki biri mu gihugu yego na yego navyo nashaka kubishikako mm -hmm. e, eh, rigumye rihinduka urumva uwoza ku butegetsi wese yobihindura akurikije icyo ashaka mhm. akabihindura akurikije icyo ashaka urumva rero urumva ko twoguma duhindagurika two tuguma turi muhiri hindagu hindagu hindagu mbere umuntu yokwibaza ati e, yohinduka kubera iki mhm. tworigumiza nkuko riri naho mhm. ikiganiro rero ni karadiridimba hari intererano yawe canke ikibazo turi kumwe n'umutumire imyaka irenga cumi mhm. cumi n'itandatu n'umunsi twayirumanije cumi n'itandatu mm. yarafashije bishimishije yego nibaza ko ari ikintu cyo gushima eh, mugabo muri iyi myaka cumi dufite ubutegetsi buhari ubu yagiye aragira ingorane mu bice bimwe bimwe ugasanga ntiyubahirijwe mhm. eh, dufashe nk'ibi byatumye haba nk'ingorane kuva mu kwa kane k'umwaka uheze mm, urabona habaye ingorane z'uko yari yagabigarutse ko iby'ibiringo yego ibirenga usanga birenga bavuga bibiri mu masezerano y'arusha mugorabona ari ku cya gatatu mhm. hanyuma ugasanga ikegera ciwe bavuga ko ava mu mugambi wagize ibice bitanu ku ijana eh, mu matora mu bitabye amatora yego mu bitabye amatora mugabo urabona umugambi ugavamwo menga nta bice bitatu washikanye urumva mm. ibyo niho nyanga ry'amasezerano y'arusha mm, reka kumbura umutumire araza kukiduha k'umuco mm. Ego. Kubera yatubwiye yuko ivyo biringo byavuye ah. mu masezerano na cancara ngo yateguwe kuva mu na mhm. Eh hanyuma abo muri leta nabo baravuga yuko bava mu migambwe yashikanye ivyo bitanu ibice bitanu kwijana ku ibice bitanu kwijana mm, mu matora byavuye mu matora mugabo turabya abanywanyi donka abagize leta bita abashikiranganji mhm. harimwo baguye mu migambwe cyangwa baba baguye muri amizero y'abarundi mhm. kuko ubu babonye n'abayindepanda mugabo bavuga aba basanga arusha barayibagiye ni nkuko bayifuse nicyo bituma nibaza ko abantu bokwihuta kuja mu biganiro kugira bayagarukire atara ibara ritaragwa mhm, muri make wovuga uti hariho bimwe bimwe mu byagiye birahonyangwa mu masezerano yarusha eh, niba ariko bavuga ngo by'uguhindura kuyahindura guhindura ibwirizwa shingiro no guhindura ibwirizwa shingiro mhm. guhindura ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha mhm. eh, muga ahaye umuntu yego turazi ko ntawe uvuga ko byose byerade nk'amata hariho bimwe bimwe byohindurwa mugabo ikibazo gica kiza bavuga ati hohinduka hohinduka iki yari yabigarutse ko ati nigiki cohinduka ni bande ni bande ni bo yahindura mhm. ni ryari yohindurwa mhm. umbi ni bazo bikomeye mhm. ibyo ni bazo abantu atwa kwishura ku bwanje mbona yuko nko muri iki gihe hari izingorane za politike abantu botenyenya icyuba cyiza cyabanza kagaruka yego hanyuma kimaze kugaruka abantu bakicara hamwe bakumvikana ivyo hindurwa ivyo hinyanyugwa urakoze cyane diyodo birashikirizwa mm-hmm. birakurikizwa Eh, bakurikije ibiri mu mwibwirizwa nshingiro eh, ni ukuvuga mm, iby'ijana eh, umugambwe uyu n'uyu woteza gukwiza kugira ngo uje mu nzego zifata ingingo y'abarundi bose none eh, ntaguciriye hoyaga abandi ko hariho umugwi bavuga bati ngo umugwi w'ibiganiro by'abarundi hagati mu rundi ngo ibyo eh, byashwize nibi nabo turindiriye eh, cyane urumva abo mu gihugu mhm. mbega abantu batari mu gihugu bobo babivuga kwiki mhm, mhm. no kuvuga abantu bahungiye hanze y'igihugu babivuga kwiki mhm. hari imigambwe kumbure ikeneye itari mu nzego mugabe ishobora guterera ukugene uburundi bwotunganywa mhm. nicyo gituma abantu iyo hariho ingorane hari ingorane abantu baricara hamwe bakayaga eh, cyane cyane eh, byisanzuye birimwo abadashigikira ubutegetsi n'abashigikira ubutegetsi bakaraba ikintu coza cubaka ikintu coza kigituma injyane zigabanuka kuko iyo igihugu kirimwo iyo abantu batumvikanye n'iterambere riraheza rigahagarara hmm. n'iterambere rirahagarara abantu ntibishire ngo bizane abantu nti abantu eh, ukasanga n'ibintu eh, bisa n'ibisubira inyuma jenke baza nti burya ibiganiro vyo haba mugabe ibiganiro suko ntivyo babirebire mm. nukuvuga ngo bigire imya bigire ku myaka myinshi mm. nukuvuga eh, vyo baho mugabo bika bikagifata umwanya mm. bakavuga bati mbega twovugana kubiki biki mm. eh, bakavuga ati twovugana kubiki biki twoyaga kubiki eh, nk'ibintu nk'ibyo eh, jeni baza yuko ibiganiro na ntaryo yego baravuze ngo yo ibyo biganiro byaba byo hagati mu gihugu byarabaye ari nibyo byashikirije icyo cegeranyo icyo cegeranyo mugabo jewe sinagize amahirwe yo kugisoma mugabo narabonye eh, kuri televiziyo bari ko barashikiriza kugene biyumvira ibintu kugene byotunganywa mu ntara zimwe zimwe eh, ariko jewe ndabona yuko eh, ibiganiro ibiganiro mu bantu basangiye igihugu ibiganiro mu bantu biyumvira kazoza k'igihugu ibiganiro mu eh, ibiganiro ku bantu eh, bashaka kumva uburundi nk'ubw'abarundi bose ko ibiganiro eh, bikenewe mm-hmm. uyu mugwinyere baravuga yuko ngo bazoja kuvugana n'abo barundi basanzwe bari mu mahanga mbe bazovugana hoho namwe bwe ntimuzi tubibazo vugana nande mubona bo vugana nabandi bovugana n'abarundi eh. aya mashyirahamwe y'ama diaspora canke hari habo bovugana kugira ibibazo by'u Burundi bitorega umuti urama eh, jewe eh, ndiko ndabibona bovugana n'abantu bovugana n'abarundi bahungiye hanze mhm. ah, bakavuga icyo biyumvira muri abo barundi bahungiye hanze hariho abatwara imigambwe mhm. yego buvugana n'abantu eh, n'abantu batandukanye bafasha igihugu mhm. yego mugabo abo nibaza ko atari mugabo bubaza abo bantu mbega n'ibiki byatumye bahunga mhm. n'ibiki byatumye bahunga none kugira ngo bahunguke baze bubake uburundi eh, ho mhm. ibyo byose nibintu byinshi boyaga mugabo jewe ndabona yuko Eh, abarundi ntibokwamana intekera ku mutwe mwumvise yuko tuko tugaruka ku bijyanye n'amasezerano yarusha aho no munsi imyaka cumi n'itandatu irumanye ayo masezerano ashyizwe ko umukono amasezerano yafashije abarundi na cyane cyane guhindura bimwe bimwe byahinyanyuwe mu ibwirizwa nshingiro uburundi bugendera ko uno munsi ndabona turi kumwe n'umunywanyi ku telefone reka kumbure eh, aca asubirwamwo eh, mugabo muri iki gihe yarayakwije yarayakwije urikura twumva diodo eh, yararengeje ibice mirongo itanu na kimwe ku noneho urazi yuko atanu wundi muntu bahiganwa yahiganwa ari eh, yahiganwa rumwe umwe iyo eh, rero bigenze gutyo abantu ntibitabe amatora abo bahiganwa arashobora gufata ingingo ingingo mhm. ingingo zo kugira ngo ntihabe ruba igihugu ntiki nikije mu rureka ntihasubire mu ngorane canke mu ngorane mu ari nabyo yoba yarisunze ego hariho ingingo zishobora kuyimurekurira naho ntazibuka neza naje nuko zitanjemo cyane mugabo hariho ingingo zica zimurekurira ko mure gufata ingingo ahindura ibi n'ibi n'ibi urabona ko yahiganwa rumwe ntiyocereka ngo igihugu ngo kigwe mu manga ngira ngo yaronse kumbure umuco ukwiye dushigaje umwanya muto cyane kugira turangize kino kiganiro cyacu ariko kumbure urashobora kufise ikibazo canke intererano 2246 ubusa kabiri canke 2225 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 nibutse ko rimwe bw'abarundi mwenyene muri mu makungu hariho abariko baragerageza kutwandikira canke batubipa bari hano mu gihugu mudutunge mutuburanye uno mwanya twawuhebeye abarundi bene wacu basanzwe bari mu makungu umwe akadadaza n'uwundi akadadaza akaburamwo umutima umenetse vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko ry'amazime jewe jewe coba n'ikibazo kandi cyo cyo kiba n'intererano jewe hari ibintu bikunze kuntangaza ku Burundi mhm. iyo hageze ku Burundi amatora abaye y'u Burundi hama habyuka nisose ibibazo hama gacaza ikibazo cyo kuvuga ngo amasezerano yanana ntiyakurikijwe mhm. ariko twaraba inzego ziri mu gihugu cy'u Burundi mhm. tukabona ko nira kuba hejuru gushaka gushika hasi amasezerano yarusha yagiye henshi yagiye kure kose akurikiza hose mhm. bo hanyuma abarundi ntibaguma dusinzirizwa n'ama n'ama n'ama n'ibyavuye arusha n'amasezerano yarusha amasezerano yarusha ko uburundi ni igihugu jewe nageze amahirwe ndashika ku cyicaro gikuru cya nasiyozini i new york uburundi new york uburundi bafise intebe bafise idapo yacu mwishami mpuzamakungu mugerageze guca ku masonga dusigaje akanya gato ubu rero nibura yuko abarundi bonyine bene uburundi bobo ibihugu byabo birateye imbere kandi ma politiki yabusanga afise icyo yubakiye biruzuye biruzuye biruzuye mugabo gushika no mu munsi akajagari k'amategeko kuko ibiganiro kavugwa muri Afrika kavugwa mu bihugu by'abarabu gusa mhm. kubera mu barabu hariyo ibitoro kubera muri Afrika hari ubwo butare ya Ruhino ariko no munsi wombariza igituma ndayizeye ntibantunganya minani leo usanga bose bahurikiye mu mugambwe umwe hakugira ikintu kimwe ubwabo batanguje ubugambwe umwe bwayo yabaraze cyo ni ikibazo kimwe ego makeri tubabarira akanya karatujanye ego makeri yarakoze cyane ku nterano yiwe murabona n'umwanya uratujanye nyakubahwa umutumire akajambo mu masegonde mirongo turetse yuko umukenyezi nk'umubyeyi kugira abarundi babandanye bafumbatira amahoro mu aho kugwa mu masegonde cumi n'atanu jewe mbona ibiganiro ibiganiro byoba hagati y'abatavuga rumwe ibyo byo ni ikintu gihambaye kuko niho twova mu njyane tukajya mu bintu by'iterambere hanyuma naho ikindi nashaka kuvuga ni aho iyarusha ntihayaga abanyamahanga hayaga barundi mhm. ari nacyo gituma ibintu byavuyemo ari byari byo kuba ku Burundi ababafasha bari abanyamahanga mugabo babirabure kayibazi utuntu n'utundi nicyo gituma tudashobora guca tubifata ngo eh, tubyibagire hanyuma eh, nk'uko yavuze nibyo ndashigikira ubwigenge bw'abarundi ndashigikira yuko abarundi ari bonyine bo kwiyubakira igihugu cabo imbere y'uko batakambira amakungu kuko yavuze ati eh, ibendera ry'igihugu kira riraserukiwe New York eh, mu nama eh, ariko ahantu hose kugira ibintu bigende neza abantu badahuza ibyiyumviro baricara hamwe bakayaga nicyo nicyo shigikira nicyo kandi numva yuko kugira ngo tugerageze kuyibagira intwaro z'ibikenye je nibaza yuko ibiyago na ntaryo bizokwama bikeneye muri bene barundi babarabo mu Burundi n'abari hanze kumvo zitandukanye zatumye baja hanze Ego nino ngaha duce turangiritse ikiganiro karadiridimba cuno munsi reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega biri haba bari hano mu gihugu n'abariko baradutega biri kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage nshimire nkurikiye Ezekiel ari Ankara muri Turkiya nshimire Kamatari muri Australia nshimire Diodone yakuye kabiri ari muri Sweden reka nshimire na Makeri turangirije ko ari mu gihugu ca Sweden reka nshimire kandi na Sori na Rubuka mwitavye ubutumire bwacu mwakoze nejo nitwabahamagara ndazi ko muzotuzobikora ko mukatwitaba Ego murakoze mwakoze kuntumira eh, mwakoze kuntumira kugira ngo ntange intererano eh, ku bintu birashinga abarundi n'abarundi kazi yakoze emeto semitebutsi niwe yari mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro cyari ko kiraremeshwa nanje medar niyo nkuru shimire rero na Ernest Pablo bagiwabo niwe yaragihagarariye mwese nimugira ibihe byiza aho muherereye